godine, što odgovara 3. januaru 2014. 14. godini. Mnogo prije nego je nastupila ova Gregorijanska nova godina, vidjeli smo puno praznih parola, puno lažnih parola koje su u raznim bojama i raznim oblicima švrakopisa bili ispisani sretna vam nova 1000, to jeste 2014. godina. Ne bi se reklo da je komadantu Škorpiona ova godina sretna. On će žaliti što ga je otravnik zatvora pustio da se izgubi, to jeste da glavu helači upravo u noći koju zovu ludom noći. Nesretna je ova godina i bivšem premijeru židovske izmišljene države Izrael koji je upravo Arjenu Arjelu Šaronu kome su upravo u ovoj noći dinamično počeli da odkazivaju organi na njegovom tijelu, a da vas samo posjetim, on je već ne puni 9 godina priključen na sve aparate Dunjalučke, bore se za njegov život. Ne bi se reklo da je i našem sugrađaninu koji je opljačkan u ovoj 2014. godini, da mu je ovo sretna nova godina, volio bi on da do tog slavlja nije došlo. Ne bi se reklo da je svim onima koji su još uvijek mahmoni, još uvijek povraćaju i ne mogu sebi doći, ne bi se moglo reći da je njima 2014. sretna godina. Svakoj ženi koja je izgubila čast a postavlja se pitanje da li je prije toga imala isto tako ne bi ova nova godina mogla sretna biti i emiračanima koji su potrošili 5 do 6 miliona dolara kako bi napravili najveći vatromjed na svijetu po onoj poznatoj paroli Halif Tu'araf kontriraj da budeš poznat kao što se onaj Beduin u zemzem popišao, pa ga pitali šta to obona radiš, kaže, hoću ja da u historiju uđem. Ne bi se moglo reći da će njima ova godina biti sretna, pored toliki djecaja, sirijske djece, koju su mogli komodno opremiti sa pojednom dekom, da bar imaju u tom skromnom šatoru, koji nimalo ne štiti od hladnoće, a kamoli od metka i drugi vidova poniženja, mogli su bar obradovati tu djecu da im manje zima bude. Svakom onome koje činio grijehe ovoj noći, ne bi se moglo reći da će kakve sreće biti. Jedino ko se može radovati jeste mu'min. I zato kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem A'đeben li emri mu'min inne emrahu lehu kullu hajr. Primjer je vjernik. Ili zadivljuje me primjer vjernika, u njega se uvije skonča na hajr. Njemu je uvije hajr. On je uvijek ku hajru. Pa kaže, ida asabahu sarra, šekere fe kane hajre lehu, pa kada ga pogodi kakvo veselje, sreća i radost, on se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je to svakako dobro za njega. Wa idha asabahu barra, sabara fe kane hajre lehu, a isto tako ako bude iskušan, u svojim životnim, u svom životnom putovanju, ka Allahu subhanahu wa ta'ala, on se strpi na tome, osaburi Allaha radi, pa opet bude dobra za njega. I kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, a hadis je u muslimove zbirke od Ebu Hurere radi Allahu ta'ala anu, i kaže ovo je samo slučaj vjernika. Što razumijemo da se nevijenik, griješnik, džahil, ne osjeća dobro, nikad mu ide i nikad mu ne ide. Kada ga Allah subhanahu wa ta'ala počasti na kakvim dobrom osnovi, dadne mu Allah djete, on se napije budala. Dadne mu Allah ženu, a on dadne da počne brak sa šeitanlukom. Dadne mu Allah dunjaluka, a on onda objavi Allahu rat. Ili s druge strane, kada ga Allah iskuša i stavi ga na iskušenja, jer iskušenja moraju na ovdje svijetu kusati i vjernici i nevjernici. Međutim, vjernici imaju doping, imaju anesteziji koji se iman i sabur zove. A nevjernici imaju štrik, Pa je i to dovedeno u pitanje, pa se onda ide na sigurno, ustao se još i devetometak pripremi za svaki slučaj. I nije tu kraj. Musimete kada čovjek sam sebi uzme život, jer ga sebi nije ni dao i nema pravo na to, ali je još veći musibet Kada čovjek ima spisak u svom novčaniku, a prije toga u svome mozgu i u svome srcu, i onda ide redom, sad mu najveći neprijatelj njegova žena, njegova djeca, ukućani, pa onda još ako koga stigne usput, da u uhelači ako ne stigne, onda tek vidi koliko je sati i onda sebe na kraju uhelači. Gdje je ovdje sreća? I kako se možemo nadati sretnoj budućnosti? Osim ako mu'mini budemo. I zato Allah subhanahu wa ta'ala postavlja šart. Pa kaže وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Vi vjernici, nemojte tugovati. Nemate razloga za tugu. Kako god se priča završila. I nemojte se žalostiti. Nema mjesta osim žalosti koja je ograničena šerijatom. Da plačeš za babom tri dana i tri noći. Gdje nema naricanja, ali ima tugi. Tako za djetetom, tako za prijateljem, tako za ženom. Ali preko toga nije dozvoljeno. Vi ćete biti gorni. Vi ćete biti uzdignuti, nećete, nećete biti poniženi. In kuntum mu'minin. Samo ako mu'mini budete. Pa zbog toga, draga moja braćo, ko hoće sretan život i da sretno dočekuje smjenu noći i dana i sretno čeka i raduje se susretu sa svojim gospodarom, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِهِ فِي عِبَادَتِهِ أَحَدًا Onda neka čini dobra djela i neka u robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu nikoga ne pritisuje kao suparnika i druga. To je sretnost. I to znaju vjernici. A nevjernici, evo vidite, i njihovi saveznici, džahili i munafici srljaju i traže sreću koju skupo plaćaju gdje se često životi gube čast i pamet a opet samo do poniženja dođu i do propasti hiziju fit dunja وَفِلْ أَخِرَةِ عَذَابُ الْشَدِيدِ Poniženi budu na ovome svijetu a bolna onda patnja i kazna čeka tek na budućem svijetu. Ovo je samo da se malo napravi konstatacija i da se posjetimo kako kaže uzvišeni opomeni da inne ne zikra tenfa'u mu'minin jer će opomena jedino koristi vjernicima. Vjernici svaku riječ analiziraju a zatim najispra, najispravnije slijede, a munafici svaku riječ važu i kažu ovo je na naš račun, a nevijenici su summum bukmun umjun, da hum na jaqilun, gluhi, slijepi, nijemi i nikako pameti nemaju. Pa hvala Allahu tabarake wa ta'ala na uputi i hvala mu subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio putem koji je jasan, gdje ne treba po noći osvjetljenje, a kamoli po danu, jasna noć kao dan i neće zalutati sa ovoga puta. Na jezivu anha illa halik, samo će skrenuti u propašteni onaj koji sebi ne želi dobro. Kulu kao li hada, ostavila li u rekum, fastavfiruhu, innahu huval gafur rahim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Draga moja braćo, najveća preokupacija vjernička na ovome svijetu jeste da zaštiti svoju vjeru. To jeste da se čovjek zaštiti u dinu. To jeste da čovjek dobro povede i zna. Da dobro povede računa i da dobro zna šta govori, šta radi, u šta je ubijeđen, kako ne bi bio na ovome svijetu obmanjen i protutnja ovim svijetom i došao pre svog gospodara, a on nikakve koristi vidio od ovoga svijeta nije. Pa ćemo uz Allahu te barak evo ta'ala pomoć u jednu dvije hudbe progovoriti o onome što kvari islam kod ljudi o dijelima koja izvode čovjeka iz dina, ako je već u dinu. Neki će možda kazati, pa vi vas da oko ti neki tekvinski ideja. Mi govorimo zato što se bojimo i za sebe i za druge. Jer ljudi svašta govore i mi smo svjedoci toga. Ljudi svašta rade i mi smo svjedoci toga. I ljudi su svašta pogrešno ubijeđeni. Isto smo svjedoci toga. A ti jedni, drugi treći, svi se muslimanima zovu, tako kažu. I ne možeš nikako im kazati da su oni obmani, da je islam nešto drugo, zato što nikada nisu ni čuli, ni su učili, ni tim je to prezentovano, Allah najbolje zna, pa je obaveza na daijama, na učenjima, na šehovima, imamima, hatibima, da ljudima objasne din, da ljudi znaju kako će Allah obožavati, da Allahu subhanahu wa ta'ala ne smiju širka činiti. I upravo prvi navakadul islam, prvi napredul islam, prva stvar koja kvari ko čovjeka islam, i postaje satim nevijenik, muršik, mušrik, otpadnik od Islama, jeste da čovjek bude mušrik. A šta je mušrik? Mušrik je onaj koji je umjesto Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog gospodara počeo da obožava još nekog drugog na način da u ibadetima se obraća mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili se obraća Allahu, a i nekom drugom, drugom pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je najveći grije svih vremena. Ovo je grije koji neće nikom biti oprošten. Nije ga Allah oprostio Azeru, babi Ibrahimovom. Nije ga oprostio sinu Nuhovom. Nije ga oprostio roditeljima Rasula sallallahu alaihi ve sellem niti njegovom Amidžebu Talibu. Neće ga nikome oprostiti do sudnjega dana. Tako Allah kaže. Inna Allahe la jagufiru a jušreke bihi, wa jagufiru ma dune dhalike li me ješa, wa me yushrik billahi, pa kad obalja balalem da'ida. Allah nikome neće ovo oprostiti. Ovo je Allahovo obećanje. Ovo je Allahovo pravo nikom neće oprostiti da mu pripiše nekoga u ibadetima kao druga. A oprostit će mimo toga kome hoće. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže šta je put onima koji budu Allahu pripisivali druga pa kaže ome jušik billahi pa kod obalja balelen ba'ida a onaj ko bude u ibadetima Allahu subhanahu wa ta'ala pripisivao druga, taj je ošao u debelu i dugu zabudu. To jeste ošao je u tame kufra, nevjerstva. I takvom nema ništa drugo nego džehennem u kome će vječno ostati. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمْ وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Ovo je zaista veličanstven ajet. Pogotovo u ovim vremenima kada su mnogi ljudi zbunjeni. Pogledajte kako se izmišljena nova godina legalizovala. Pa je većinovi muslimani obilježavaju. I legalan postao i Did Braz, djeda Kufr. I legalni postali mnogi. I vidjeli ste kako u našim osnovnim i srednjim školama i vrtićima slobodno kršćanski misionari ubaciju paketiće za djecu ubacuju letke i CD-eve koji govore o izmišljenosti i izmišljenom svatanju vjere, a naš narod naivan slijepo slijedi kao nojevi daje mu samo da jede i da pije i da se naslađiva, to nije osobina insana, to je osobina nekakvog hajvana, nego najružnijeg hajvana koji se noj zove. Zato Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer Isari sallatu wasalam, koji je jasno kazao šta je on. Nije ni Bog, niti je Boži sin, niti je trojstvo, nego je Allah poslanik kome Allah subhanahu wa ta'ala dao knjigu i mi ga tako vjerujemo i kada ga ne bi tako vjerovali, džaba bi se muslimanima zvali. Kaže Allah Đelešanu, postali su nevjenici oni koji kažu da je Isa sin Merjemin, da je on Bog. A sam Isa kaže, o, se, o sinovi Israilovi, Ja'budullaha rabbi wa rabbekum, obožavajte Allaha mog i vaše gospodara, innehu me jušik bil lej, fe kad harrab Allahu alihil džennete, wa me'wahu nar, i znajte ko bude mene smatrao Bogom. ili ko bude Allahu pripisivao druga, Allah će mu zabraniti džennet. I njegovo mjesto je džehennem, وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ A silnicima, mušicima, nevjernicima, niko od pomoći neće biti. Pa sam Lukman, ali salatu wassalam, taj divni poslanik, uči svoje dijete od mali nogu, da ni pošto Allahu ne pripiše druga, i to naziva da je to najveći zulum što se može počiniti. Pa savjetuje Lu, mudri Lukman svoga sina pa kaže Ja bu la tušrik billahi inne la zulmun adim. O sinčiću moj, sinko moj, ne pripisivaj Allahu druga. Inne la zulmun adim. Jer je širk najveći zulum koji se može počiniti. A draga moja braćo, Znate li vi da je za sigurno preko 5 milijardi ljudi koji hodaju na dvije noge zemlju mušnici? A i ove dvije milijarde, ako kažemo da pripadaju muslimanima, vi znate i vidjet ćete i čujete svakodnevno šta sve ljudi radi i opet se islamu pripisivaju da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Drugi vid izlaska iz Islama, drugi nakribul Islam, jeste da čovjek uzme posrednika između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala. Da mu neko bude posrednik, neki umrli veli, pobožnjak, ili nekakvo drvo, ili nekakav kamen, ili nešto od pokretni i nepokretni stvorenja, da se preko toga približava Allahu subhanahu wa ta'ala, To je isto strogo zabranjeno i dijelo koje iz dina izvodi i to je isto tako veliki širk. Allah subhanahu wa ta'ala u tom pogledu kaže Ela lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا kaže uzvišeni Allahu pripada čista vjera a oni koji su pored Allaha subhanahu wa ta'ala uzeli posljednike do Allaha Đalešanu, njihov je izgovor, kažu, ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Mi ni kaže, ne obožavamo, nego i samo uzimamo da nas približe do Allaha Đalešanu. Pitao je Resul sallallahu alaihi wa sallam, pitao je Ibrahim alaihi salatu wa salam, pitali su ashabi mušike, šta će vam Lati Uza i ovi ostali kipovi. Kada ima Allah, kažu tako je, mi vjerujemo Allaha, ali ovi su nam samo posrednici. Ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Allahi zulfa. Mi njih ne obožavamo, nego samo da se prekolji, da nam oni, oni budu posrednici do Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zato taj posljednik može biti ono što smo kazali, a to je strogo zabranjeno i zato se toga grijeha moramo dobro čuvati. Kaže uzmišeni: "Wala tad'u min duni Allahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka Nemoj nikako da se obraćaš mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nekome ko ti ne može ni koristiti niti nauditi. A ako to budeš činio, pa ti si zaista pravi silnik, pravi nasilnik. Vi znate, draga moja braćo, da danas ljudi često idu kod posljednjih drveća i na posljedna mjesta, pa ovdje u našoj okolici ima svetinja, neka sveta baba progledala. I onda idu muslimani da to uzmu kao imret. Ko je ravija da je baba progledala i ako je progledala, pa nju je Allah stvorio sa očima, nešto se je desilo pa da bude ibrat ljudima, ali se to ne smije proglasiti svetinjom i svetim mjestom, jer je to pripisivanje širka Allahu subhanahu wa ta'ala i strogo zabranjeno. Treći nakladul islam, draga moja braća, isto tako, koji je rasprostranjen danas kod ljudi koji se pripisuju islamu jeste da ljudi ne smatraju da su židovi, kršćani, hindusi i ostali. Mnogi ljudi koji se pripisuju islamu ne smatraju ni nevjernicima. Pa ste vidjeli u Benaluci kako među Međureligijsko vijeće dovi i rejs i fratar i pop, svak na svoj način, pa sumljati u kufr nevijenika je kufr. A kamo li onda, znači, biti ubijeđen da i oni nekakvu, nekakav put do raja, do dženneta imaju. A Resul sallallahu alaihi ve sellem nas podučio kako je došlo u hadisu koji je ispravni mlance preoslasa došao do nas kada najidžemo pored, pored mezaruka nevijenika Šta kažemo? Ebeširu bin nar. Radujte se džehennemu. Pa zar bi Resul sallallahu alaihi ve selleme ovo onako kazao? Zašto nije za svoga Abdullaha molio? Ili za svoju majku molio? Pa da nam pokaže da to ipak ima nešto tamo. Zato što je Allah zabranio da se za nevijenike moli. I ako umru na kufru, njihov stali boravak će džehennem biti. To su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa smatrati, biti ubijeđen ili sumnjati u kufr nevjernika je sam kufr po sebi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti islam čovjeka osim koji bude ovako vjerovao. I zato uzvišeni kaže فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيٌ عَلِيمٌ A onaj ko za, zanijeće ta vuta, to je šeitan i šeitanski sljedbenici, to su nevjere. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ I zato mi kažemo la ilaha illa Allah. Prvo se pripremimo za Allaha. Sve zanijećemo. Sve do kraja. A onda sa teštinom kažemo illallah, samo ima Allah. Kada bi kazali illallah, illallah, brzo izgovorili bez teština, bilo bi razumljivo po arabskom tekstu da tu opet nešto ima. Nego je prvo nefi, prvi rukni mana je nefi. Znači da za, u, u šartovima la ilaha illallah, da zaniječemo. da ne jekfur bi pa je od okaza, pa ko zanijeće taguta, a onda isba potvrda, vojumim billahi, i povjerio Allaha Đelešanuhu, pa kad istamsake bil urvati l'uthqa, lam fissame leha, vallahu samijun alim, taj se uhvatio za najčešću vezu. To je put Islama. Allah je onaj koji sve čuje i koji, i koji sve vidi. Pa mi smo svjedoci, draga moja braća, da naživimo u ovakvom okruženju. Koliko su ljudi zbunjeni, a svaki dan najmanje 17 puta u Fatihi kažemo Gajril magdubi alejhim. Pa uzmimo Korkuta malo. Pogledajmo šta je Korkut preveo. Ne moramo dalje od Korkuta ići. Ako se bojimo da je, a Korkut nije bio tako zvani vehabija, ali je dobro preveo, osim u nekim slučajima, Zato što je i on maturidija u akidi bio. Pa kad Allah kaže da je iz arša, on kaže vjerom za gospodariju. Ne može od svog ubjeđenja. Ali vjeruje korkuti, maturidije vjeruju. One osnovne maturidije vjeruju da su židovi i kršani nevjernici i da nikada u džennetu ući neće. I nema tu razbimo iloženja između nas i njih. Osim između ovih filozofa danas koji su i djedu mrazu i titi nešto od imana prepisali la haula wa la quvata illa billahi l'ali l'azim četvrtina vakibul islam draga moja braćo jeste uvjeđenje da je neko drugi došao sa potpunijim putem i pravcem i životnim sistemom od Resula sallallahu alaihi ve sellem. Pa zar vi danas ne čujete kako ljudi kažu pa gdje ćeš ti, ovo je novo vrijeme, ovo je savremeno doba, gdje ćeš sada govoriti o šarijatu, o Allahovom sistemu, kako ćeš ti danas uspostaviti da se iz ruka otkine, pa evo vidiš kad se ne otkine, kako on iz pol kuće čita u Saharu odnese, I šta će sada biti? I nije ovo prvi slučaj. Kad je to kradljivac povuku izvukao? Samo onoga momenta kada je ruku izgubio. Onda je svima ibret. A sad svi kažu, pa i ja moram ovo se oškolovat. Ovako je lakše živjet. Za jednu noć postaneš bogataš. I onda tamo nađeš savjesnike u tužiteljstvu, u pravu i pravu. I krive advokate koji se u Allahu stvar petljaju. I onda ti negdje o hladu hladuješ, a drugi za tebe odražuju posao. Pa zato kogod smatra da je šarija poslanika sallallahu alaihi ve sellem prevaziđen i da on ne odgovara za ovo vrijeme i da u islamu nešto nije što se može prilagoditi ovome vremenu. U stvari vrijeme se mora prilagoditi islamu, tako je Allah odredio. Nema islam u vremenu, nego ima vreme u islamu. Tako mora biti. Pa kogod sumlja ili je ubijeđen da je šarijat prevaziđen i da se ne smije nikako uspostaviti islam, jer bi tada kao bil biva nas nestalo u ovim prostorima i ne bi ljudi dobili svoja prava osim po nekakvim demokratskim pravima, vidimo kako su dobili prava, samo se vješaju, ubijaju i kradu, i harače. Eto vam vaše, vašeg sistema za koja i pamet, i obraz, i živote gubite. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u pogledu ovoga kaže i provjerava kod nas jesmo li vjernici ili smo i mi uzeli kartu da izađemo iz dina. Fela u robbike la ju'minuna hatta juhakimuke fima šežara bejnehum thumme la jeđidu fi anfusim harađa mimma kadajte u yuselimu teslima tako mi gospodara tvoga. Oni nisu vjernici dok tebe, Muhammede, u sporojima svojim kao sudi ne prihvate, a nakon tvoje presude u dušama svojim nikakve te gobe ne osjete i dok se sasvim i potpuno ne pokori. Pa kogod smatra i ubijeđen je i sumlja da Islam ne može zaživjeti sa svojim sistemom, taj džaba klanja i posti. Taj je izašao iz Islama, taj ne vjerio kako treba u Allaha. Taj je uradio djelo koje mu je pobrisalo iman. A mi znamo danas, s mnogim ljudima razgovaramo i oni sami kažu i mi smo za Islam. I kada im onda pružimo ruku i kažemo Alhamdulillah, znači nismo sami, onda oni potegnu za uzračicom Ali. Ovo Ali često zna biti na ovakvom Islam. Zna biti ono što ruši kod čovjeka Islam. Mene čovjek skoro pita, za koga si ti, misli da sam ja za stare za mladi? Neko ima jedna partija koju ja čekam. Ona se nalazi i njeno sjedište u Kur'anu. Zove se Hizbullah. Ne Hizbullah, to ona u Libanonu, koja obožava šeitana i čini širk Allahu Đelešanuhum. I evo da vas upoznava i sami znate, upravo za ovu izmišljenu novu godinu, vođa šiitske države Irak, Maliki je krenuo u ofanzivu i digao šiitsku vojsku da poširi još što se nije poširilo u poznatom Iraku. Ali uz Allahu te barake od dala pomoć, ovo je još jedan jasan znak ko se je to čitao vrijeme prodavao ispod Ahmedije, ispod nekakvog plakanja i parola smrta medicini. Sve se razotkriva mora prije kijameta, sve se razotkriti i ljudi potpuno vjeru shvatiti jer neće Mehdija voditi nekakve zbunjene ljude, ljude koji ne znaju kompas Islama i koji hoće da umru kao mušici, on će predvoditi najveće mu a sa njim će biti Isa a.s. upravo onaj za koga kažu da je razapet, da je Boži sin ili da je Bog, on će doći da živi po čemu? Ne smijem ni kazati jer se bojim za svoj jezik i bojim se za svoju vjeru. Neće se zalagati za svoj šarijat, iako je bio od Allaha, nego će reći ja sam počašćen da budem sljedbenik Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i da živim i da sudim po njegovom sistemu. Čak će odbiti da bude ima muslimanima. A on je pejgamber od Allaha subhanahu wa ta'ala iz počasti samo da bude jedan od džematlija ovoga ummeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zato, draga moja braća, ovdje ćemo stati, a sljedeće puta ako Allah da života i zdravlja i slobode govora nastaviti, molim Allaha tabarake wa ta'ala da sačuva nas i naše vjernike, vjernike ummeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Mi se ne radujemo nikome da postane nevjernik, jer znamo da niko džehennema podnijeti ne može i drago bi nam bilo da se sve sedam milijardi muvahidi vjednici u Allaha Đelešanu budu i to će tako biti i Allah to obećava i Resul sallallahu alaihi ve sallam obećava pa mi vjerujemo Allahu i vjerujemo njegovom pegamberu i zato smo veliki optimisti i zato smo sretni i radosni i tako ćemo i sresti svoga gospodara, a molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na danu kada ne bude koristi ni sinovi ni metak.